السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ndugu zangu watukufu wa awali yote ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa na kutujalia neema chungu nzima neema ambazo lao tutaanza kuzihesabu kihakika hatuwezi kuzimaliza lakini katika neema muhimu miongoni mwa neema tulizokuwa nazo ni uhai Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi moja aliwahi kusema irtani khamsan kabla khams jepushi na mambo matano ama chunga mambo matano vizuri kabla hayajafika mambo matano katika mambo hayo matano akasema hayataka kabla mauti uhai wako kabla ya kufa maiti leo yuatamani kufanya mambo mengi ya kheri mambo mengi mazuri mambo mengi ambayo atamkurubisha kwa tena Allah subhanahu wa ta'ala lakini inabaki kuwa ni tamani tu tamani ambayo haitomfaa na wala haitomsaidia chochote hii ni neema ya kipekee neema ya uhai neema ya Uislamu dini ambayo Mwenyezi Mungu ameleta kwa wanadamu akajalia umbile Allah anasema faqim wajhaka lidini hanifa fitratallah ndilo umbile ambalo Mwenyezi Mungu papa ranaza alihi watu watu wameumbwa kwa maumbile ya Kiislamu na maana baadhi ni kama katika maumbile yani uzuri wa tabia mambo fulani fulani mazuri kuhusishwa kwamba ni katika maumbile hapana ni katika Uislamu sema Allah amejalia Uislamu kuwa sambamba na maumbile maumbile tuliumbiwa ni maumbile ya Kiislamu kwa hiyo neema kubwa ni sisi kuwa waislamu lakini tunayo neema nyingine Allah amejalia tumediriki masiku kumi ya Dhulhijja ambayo mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala ameapia walfajri wa layali 'ashr tumo ndani ya masiku kumi ya Dhulhijja ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapia na Allah aapii jambo lolote isipokuwa jambo hilo litakuwa lina uzito kihakika na Allah anataka tuchukue ibra na mazingatio juu ya jambo hilo kwa hiyo masiku haya kumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapia basi anataka tuyatafakari na tuyazingatie na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea kuhusiana na habari za siku hizi kumi akasema من ايام العمل الصالح ketika masiku ambayo tendo jema ahabba ila Allah fiha linapendeza zaidi kwa Allah asema min hadhihi al-ayyam masiku haya matukufu masahaba radiyallahu anhu wakatuulizia swali wakauliza wala jihad fi sabilillah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء isipokuwa mtu ambaye ameenda kupigana jihadi akatoka yeye na mali zake akatoka yeye mwenyewe na mali zake teka hakurudi chochote yeye hakurudi na mali hakurudi ah huyu hatuwezi kumzidi kwa amali njema hata kama itakuwa itafanywa katika masiku haya ndio utaona uzito wa jihad kubaki pale pale suala la ibada ni fadhila kubwa na ujira kubwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwani ameizungumza mwenyewe Allah kwamba amewafadhilisha mujahidina kuliko wale ambao wamekaa ndugu zangu wa Kiislamu tumo katika masiku kumi ya Dhulhijja na mwezi huu umeitwa Dhulhijja kwa jambo kubwa ambalo la ibada ya hija ambayo hutekelezwa na mahujaji na leo hotuba yetu imebeba anwani mafunzo katika hija hotuba yetu imebeba anwani mafunzo katika hija naamini mahutaba wengi wamehutubu mahatibu wengi wamezungumza lakini na mimi nafsi yangu na nafasi yangu ni sababu kujua jambo hili hija ina mafunzo mengi lau tukianza kuyahesabu hatuwezi kuyamaliza ni mengi mengi mengi mengi hakika lakini leo dadaka tuchukue mafunzo matatu muhimu moja Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia nabii Allah Ibrahim kwa sababu ibada hii ni ibada ya kitarikh ibada ya kihistoria ibada ambayo mwanzo ilifungika na familia eh nabii Allah Ibrahim ismail pamoja na mama yake ndio asisi wa ibada hii na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha Nabii Allah Ibrahim wa adhin fil nas bil hajj يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج من الله سبحانه وتعالى يوامريش أنا وامريش نبي أسلتمواك نبي الله إبراهيم وأذن في الناس بالحج ثم أذانا شاسا وإيت واتي ولي قحجي وإيت واتي ولي قحجي يأتوك رجالا وتقول يا يواتك ونقول wa ala kulli dhamirin na watakuja watu wakiwajua vipando vya wanyama waliochoka kwa mezohofu kutokana na wingi wa safari wamechoka yaatina min kulli fajjin amiqa watakujia wewe kutoka kila kona kila pembe mwa dunia watakujia kwa wingi kuitikia adhana ambayo soma adhana waite watu nini tunajifunza hapa Nabi Allah Ibrahim yuko jangwani hamna teknolojia kama zilizokuwepo leo leo jambo la kweli linaweza likatokea kwa media zilizokuwepo habari inaweza ikageuzwa ika, ika chini chini juu kwa vyombo vya habari jambo hili likaonekaniwa limefanyika hata kama halijafanyika sasa kipindi ambacho hamna teknolojia ya kusambaza taarifa kwa haraka kipindi kama hiki na wakati kama hana maiki hana simu television hana redio ana chochote tu anaambiwa waadhin binnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamin yatina min kulli fajjin amik pembe za mbali kabisa watakujia Nabii Allah Ibrahim hakuchukua kwa kipimo chake cha kiakili akaangalia akaanza kuuliza vipi Allah subhanahu wa ta'ala kwa aliye mbali niweze kumwita leo hanisikii niko jangwani hakuna maendeleo yote labda kuna mtu atanisikia mjani vipi leo lakini nabii Allah Ibrahim baada ya kukinai kuwa ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuleta tena kipimo chake cha kiakili hakuleta tena mawazo ya kufikirika ya kibinadamu ambayo yana kikomo akili ya wanadamu ina kikomo kadi itakapofikiria itakufikia kikomo amekinai kwa hii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba yeye basi nabii Allah Ibrahim hakujaji hakuoni alisoma adhana tena akiwa na hakika watamjilia watu kutoka kila pembe mwa dunia hakuwa na shaka juu ya hili kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni ahadi yake Allah subhanahu wa ta'ala muahidi kwamba watu watakuja kutoka kila pembe mwa dunia leo umma wa Islam tuko tofauti na tunaambiwa man yarghab an millati ibrahim illa man safiha nafsa yeyote atakaye atakayepuuza mila nabii Allah Ibrahim yani misimamo ya kitauhid illa man safiha nafsa sio mtu ambaye ameifanya ukumbavu nafsi yake amejifanya mpinga mwenyewe sasa hii ndio misimamo ambayo waislamu wanatakiwa tuwe nayo mbele ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala leo kwa msiba umma wa Kiislamu hawataki kuangalia sheria sema vipi ila watatazama kwa kipimo cha kiakili na hii ni kutokana na athari ya mfumo wa kimagharibi wa kiraasul mali unaosimamia wanadamu mfumo usiotazama ila maslahi kwa hiyo hautaki kufanya jambo isipokuwa ujue natija yake ni nini nini napata kuna faida gani vipi itakuwa ikawa amri za Allah twazipima wa kipimo cha kiakili tunatakiwa katika swala la imani kuamini uwepo wa Allah tukishaamini uwepo wa Allah tukaamini Qur'ani kuwa ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala basi hakuna shaka isipokuwa ni sisi kusalimu amri kwa zile sheria kusalimu amri kwa maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala liwe linaingia akilini ama haliingia akilini leo ufahamu huu umma Islam tumepoteza ufahamu halal wal haram haupo kwetu halal lile ambalo Mwenyezi Mungu ameliamrisha na haram lile ambalo amelikataza haupo tukitaka kuangalia jambo tutakuwa kipimo cha kiakili sasa mbele ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kipimo cha kiakili hakina nafasi tena hili ni jambo msingi na muhimu tulifahamu na hilo pia limeshuhudiwa katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala pale alipomwamrisha amchinje mwanawe Allah subhanahu wa ta'ala katika sura As-Safat aya 102 anasema falamma balagha ma'a sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin Nabi Allah Ibrahim anampata mtoto uzeeni mtoto mwenyewe uzeeni anafikia hatua sasa ndiyo matunda ya mtoto unayapata falamma balagha mahu sa'i time kutoki kukimbia mtoto anaweza kwenda dukani nenda hospitali kachukua tune shambani kafanya hivi kafanya lile ni kipindi ambacho mzazi baada ya kupata machungu ya muda mrefu ya ulezi wa mtoto sasa anaanza kupata matunda tena mtoto mwenyewe ni wa uzeni anaambiwa mchinje mtoto huyo pima kwa kipimo chako cha kiakili kuna manufaa gani kuwa kiumbe hamna kwa jicho la kiakili la kibinadamu kipima waweza kukufuru kasema Allah amekosea lakini nabi Allah Ibrahim hakuangalia isipokuwa ameangalia kwamba hili ni amri ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mbele ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kipimo cha kiakili kinatakiwa kikae pembeni akili itumike katika misingi ya imani kwa zile ambazo zinaingia akilini hizo nguzo sita za imani zenyewe kuna zile ambazo zinaingia akilini na kuna zile ambazo katika kipimo cha kiakili haziingii isipokuwa kwa sababu msingi wake umekubali ni msingi ambao umekita kwa msingi wa kiakili basi una namna isipokuwa ni kuitikia بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم tumombe Allah na tuna imani ya kujibiosha alhamdulillah ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي مرة ثانية بتقوى الله سبحانه وتعالى ama ndugu zangu watukufu wa Islamu tumo katika hutuba ya pili ambayo ni mwendelezo wa hutuba ya awali mada yetu mafunzo katika hija na mwanzo tumeona kipimo kwa Muislamu halal wal haram na haifai Muislamu kuangalia eh amri ya Allah kwa jicho lake la kiakili na funzo hili tunalipata pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha baba yetu Ibrahim awaite watu waende hiji jangwani hamna kipaza sauti hamna chochote lakini akafanya hivyo na watu leo tuwashuhudia ahadi ya Allah eh imekuwa ni yenye kutuka kwa hiyo wenye imani ya sawa wanapoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hawana wasiwasi wala wana shaka yoyote na pia alipoamrishwa mchinje nabii Allah Ismail alifanya hivyo lakini tukiendelea na hotuba yetu kuna funzo jingine na funzo jingine tunaipata katika aya hii hii ya sura As-Saffat falamma balagha ma'ahu sa'i wakati alipofikia mwanawe Ismail eh kiasi cha kuweza kutembea hapa na pale qala ya bunayya akasema yeye mwanangu inni ara fil manami mimi nimeona usingizini anni adhabahuka kwamba mimi nakuchinja wewe na ndoto hii tuambiwa kwamba ilikuwa inamkaririwa karibu mara tatu leo akilala kesho tena kesho tena maana ni ndoto ambayo amekariri mara kadhaa kadhaa akamwambia pandur madha tara hebu waonaje jambo hili na hii haikuwa ni kumtaka ushauri kwamba aidha afanye ama asifanye ni kutaka kumwangalia amelelewaje swala husika nabi Allah Ibrahim nabi Allah Ismail kuonyesha ameelewa kwamba hii ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa kuna suala la ulezi ni wazi kwamba baba alimlea mtoto afahamu kipimo chake ni halal haram na kipimo cha matendo ni kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha mtoto ameelewa mafunzo anamjibu yake ya abati fa'al ma tu'mar mtoto iwaelewa hii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia sasa baba tekeleza amri ya Allah satariduni insha Allah nisabiri tanikuta mbele za Allah ni mwenye kusubiria kuna funzo muhimu sana tunalipata hapa mwanadamu kama mwanadamu ni lazima awe na jambo qadhiyatul masuria vital issue suala la kufa na kupona ikibidi kwa jambo hilo kutoa uhai wake binafsi basi afanye hivyo ikibidi kwa jambo hilo kutoa uhai wa mwingine basi afanye hivyo si tunaelewana vizuri hivi ndivyo alivyoelewa nabii Allah Ibrahim na mwanawe Ismail ndio maana nabii Allah Ismail akaona suala la yeye kufa si lolote kwa sababu kwao vital issue suala la kufa na kupona ni kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala hili kwao ndio imekuwa jambo msingi kama ni kufa nipe na kama ni kuua niue lakini niwe na mahusiano mazuri yeye na nani na Allah subhanahu wa ta'ala hivi ndivyo ilivyokuwa ndivyo ufahamu waliobeba mitume hawa wawili Nabi Allah Ibrahim na Nabi Allah Ismail wako tayari wao wenyewe kufa au kuua mwingine tena jambo hili ni kwa binadamu si kwa waislamu pekee binadamu ndio iko hivyo lazima awe na vitalisho watu wampa kwa mapenzi mtu uko tayari aitoe roho yake au atoe roho ya mwingine kwa ajili ya nini mapenzi maadui wa Allah wako tayari juu ya hayo lakini wawaone waislamu wanakufuru watu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa wanataka waone nyewe mkufuru kama wao walivyokufuru ili muwe sawa sawa hii kwao ni vital issue sasa adamu binadamu ili awe binadamu amekamilika kwa binadamu anatakiwa awe na ajenda ajenda ambayo kwake lazima iwe ni suala nyeti hivi ndivyo ilivyokuwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa maka mtume suala nyeti akiwa maka suala la kufa na kupona ni kumridhisha Allah lakini asinike utawala katika mgongo wa ardhi lengo amrizi Allah lakini na wanadamu hawa waishi maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia maisha ya Islam ikawa iko tayari kufa yeye jambo hilo likamilike anasema wadha ushamsa ala yamani walqamara ala yasari ala an atruka hadha al-amr ma ana anasema baada ya kesi kuja kwa baba kwa ami yake mara kadha wakadha baba yake akamwamnasihi aachane na jambo hilo sasa anamwambia msimamo wake babake babake mdogo anamwambia ami yake ya abad anambia yeye yangu lau juu alitawekwa mkono wangu wa kulia jambo ambalo ni muhali na mwezi niwe mkono wa kushoto ili niache jambo hili sitoliache aidha nipe au Allah ikamilishe jambo mtume alikuwa na swala la bait leo umma wakati amejisahau na hawana bait aliishi maadui uislamu nayo sasa kupitia tukio hili nabii Allah Ibrahim kumchinja mwanawe Ismail ambayo ndani yake imepatikia imepatikaniwa udhiya ya kuchinja wanyama sunna hii inaendelea mpaka leo sunna ya kumwaga damu ya kuchinja na wenye wasa na uwezo hakisha wanatekeleza ibada hiyo sunna ina ujira mkubwa fasalli lirabbika wanhar swali kwa ajili ya Mola wako yani swala ya idi wanhar kisha uende ukachinji kama nafasi ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini walielewa swala la kufa wao si lolote swala la kuua hata kama ni kipenzi chake si chochote maadamu awe na mahusiano mazuri yeye na muumba wake subhanahu wa ta'ala kwa hiyo muislamu na mwanadamu na hasa waislamu tunatakiwa tuwe na vital na leo kama umma wa Islam vital ni kurejesha maisha ya Kiislamu kurejesha utawala wa Kiislamu umoja wa Kiislamu ambao wakoloni waliuangusha mwaka 1924 Istanbul Uturuki kurejesha khilafa ala minhaji nubuwa leo haipo ndio ndio qadiyatul masuliyya masahaba waliweka pembeni jeneza ya mtume wakaika pembeni eh kuwashughulikia watotaka kutoa zaka walioritadi na kadha wa kadha kwanza wakamsimamisha khalifa leo baadhi ya watu huja na hoja za ajabu wakidai kwamba suala la umoja haliwezekani kwa umma Islam na hapa tunapata funzo la tatu nimesema tutaangalia mafunzo matatu na hapa tunapata funzo la tatu katika haji leo mahujaji wamekusanyika kutoka kila kona mwa ya dunia wameacha tofauti zao za kimadhehebu rangi zao masuala ya ubaguzi wa rangi wameacha yote ya kimaeneo wapo wakiwa na vazi la aina moja mahujaji wamekusanyika kutoka maeneo tofauti tofauti na tofauti zao za kimaeneo za kirangi wakaziweka pembeni leo watu wamekuwa wamoja kule vipi haiwezekaniki na kusema kwamba haiwezekaniki nikana kwamba iwapinga ile aya Allah subhanahu wa ta'ala pale posema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu shikamaneni na dini ya Allah na kamba ya Mwenyezi Mungu kwa pamoja wala tafarraqu na wala msifarikiane watu washikamane na kamba Mwenyezi Mungu kwa pamoja wala wasifarikiane ukisema swala haiwezekaniki ina maana Allah subhanahu wa ta'ala yuatuamrisha jambo ambalo hatuliwezi na ni jambo ambalo ni muhali Allah anatuamrisha yale ambayo tunayaweza kwa jambo hilo linawezekaniwa ikiwa umma wa Islam utarejea ufahamu wao utaelewa kile ambacho ni haki yao wakaweza kwenda mbio kama mtume alivyokwenda mbio akiwa katika biladi ya Maka bila kudhuru binadamu ifahamike mtume akiwa Maka mpaka iwasisi serikali ya Islam Madina hajamdhuru binadamu hakuwahi kumdhuru binadamu walimfanyia yeye kila inavitini na leo inawezekaniwa kama ikiwa tumeambiwa ni ruzuani ruwaza njema watu wakachanganya firqa na ikhtilafu firqa haitakaniwi katika umma wa Islam. Na ndio maana aya mwisho wala tafarraqu wala msifarikiane na Waislamu kiakiwa wafarikiani wako wamoja katika masuala ya usulu dini, misingi ya dini. Allah ni mmoja, Waislamu wote Allah ni mmoja. Qur'an ndio kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'an ndio kitabu cha Mwenyezi Mungu. Waislamu wote wako katika masuala ya misingi, Waislamu wote nguzo sita za imani, Waislamu wote nguzo sita za imani wamezibeba swala ya ikhtilafu huyu kafunga hapa huyu kawahi kufunga kuswaumu kawahi kuchelewa swala ya ikhtilafu wanawazuoni ikhtilafu zao zilikuwa zimeegemea dalili za kisheria zikitegemea aya zikitegemea hadithi walikhtalifiana maswahaba na wakahtalifiana waliofuata lakini hawakufarikiana bado walikuwa ni wamoja kwa swala la fiqa ni swala ambalo lisikubalika swala ya ikhtilafu sheria linaruhusika swala ya ikhtilafu sheria linaruhusika ni sisi waislamu leo tumevurugwa ufahamu baadhi ya watu kaona kwamba ikhtilafu ile rai aliyobeba yeye ni kana kwamba imekuwa ni katika masuala ya usuli akalazimisha kila mtu ashikie rai hiyo hiyo na asiyeshika mwenzake ataitwa kafiri ataitwa khora ataitwa kadha wa kadha sasa si katika msimamo wa Kiislamu na si katika ufahamu wa Kiislamu e, swala la mwisho ni kukumbuka kwamba swala la umoja wa Kiislamu mwisho niwakumbushe suala la funga ya arafa tukabili usoni na siku ya kumi amali njema yote ifanyike watu wafunge watu watoe sadaka lakini yaumu arafa ni siku muhimu siku ambayo tunafutiwa dhambi za miaka miwili kwa hiyo ni ofa ambayo tunatakiwa tuikimbilie inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله في الصالح